druženju, to jest predavanju. Još malo pa stotina, inša Allah. Kao što vidite, naš večerašnji gost, predavač je dr. Hakija Kanurić, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. On je s nama ovdje po drugi put, bit će inšala uskoro i 22. pa i tako dalje. Tema na koju će e, doktor održati predavanje kako biti voljen. Ja mislim da svi mi ovdje prisutni, i oni koji nisu, želimo da budemo voljeni. Pa večeras posle ovog predavanja mislim da ćete izvući povuke i poruke kako da budemo voljeni.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 Draga braćo i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon zahvale uzvišenom Allahu, želim uputiti riječi hvale organizatorima i svima onima koji su omogućili da se večeras sastanemo na ovome mjestu i održimo ovaj naš skup za koji molim uzvišenog Allaha da ga učini od onih skupova na koje on spušta svoj blagoslov i svoju milost, koje okruže meleci i koje uzvišeni Allah spomene kod oni koji su kod njega. Večeras ćemo Allahovom dozvolom crpiti pouke iz biografije čovjeka koji je dostigao vrhunac u osvajanju ljudskih srca. Historija nije zapamtila da je neko bio tako drag i tako voljen kao što je bio Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu veselam. Ta fraza bi ebi ente ve umi draži si mi i od oca i od majke često se ponavljala na jezicima ashaba drugova Allahovog poslanika alaihi salatu veselam. Meni se nije desilo, a ne znam vama. Nikad nisam čuo nekog da kaže drugom čovjeku draži si mi i od oca i od majke. A ashabi su to tako često govorili Allahovom poslaniku. Jedan od njih koji se zvao Zaid ibn Desine biva zarobljen od strane idolopoklonika, od strane mušrika i odlučuju da ga ubiju pa su ga vezali i on tako dok čeka da bude ubijen. Prilazi mu Ebu Sufjan, koji je tada bio idolopoklonik. I govori mu, o Zejde, da li bi volio da si sada siguran sa svojom familijom, a da je ovdje umjesto tebe Muhammed? Kako mu odgovara ovaj ashab? Kaže mu, tako mi Allaha, ne bi volio da sam siguran i sa svojom familijom, a da Muhameda tamo gdje on jeste, jedan trn ubode. Kakva je to ljubav? Šta je to u srcima tih ljudi razvilo takav osjećaj da toliko vole tog čovjeka? Nema sumlje da je to njegov moral i njegova čud. Istina je, Allahov poslanik je odabran i obdaren nečim što nije drugima dato. Njega je uzvišeni Allah izabrao da bude veza između nebesa i zemlje. Povjerio mu je taj najveći emanet da dostavi ljudima Božju objavu. Ali to što je on plijenio ljudska srca ima svoje uzroke. Uzvišeni Allah o njemu kaže inneke azim. A ti si doista najljepše čudi. Ta njegova čud, njegov karakter, njegov moral, njegov način obhođenja sa drugim ljudima učinio je da bude trag, da bude drag i da bude tako voljen. Nema sumnje da svako od nas isto tako želi da bude drag, da bude prihvaćen u svom društvu, da bude voljen. Ne želi da bude odbačen i mrzak. Pa koji je najkraći put da to postignemo? Nema sumlje da je najkraći put da slijedimo i oponašamo onoga ko je dostigao vrhunac. Ovaj Muhameda, alaihi salatu wasalam. Ali mi nećemo njega oponašati zbog toga da bi bili voljeni od drugih ljudi, nego ga oponašamo zato što je to naša vjera, zato što to od nas naša vjera traži. I isto tako od nas traži da svoj ahlak usavršimo. Ova vjera postiče sve njene sljedbenike da se ugledaju na Allahovog poslanika i da upotpunjavaju svoj moral i svoj čud koliko je predaja koje govore o lijepom ahlaku. Obično uz te predaje spominje se i šta? Spominje se i najveća nagrada. Obratite pažnju. Predaje u kojima se govori ahlaku, obično se uz njih vežu najveće nagrade na ahiretu. Pa tako, na primjer, poslanik Alehi salatu veselam kaže u vjerodostojnoj predaji. Nema ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu, od čega? Od lijepog, od lijepog ahlaka. Govorio je poslanik, alehi salatu veselam, kada je upitan šta to najviše ljude uvodi u džennet, pa je poslanik, alehi salatu veselam, odgovorio, takvallahi wa husnul huluk. Bogobojaznost i opet šta? I lijep ahlak. Poslanik alaihi sallatu veselam isto tako govorio je Doista su meni od vas najdraži i najbliži mom stepenu na sudnjem danu oni od vas koji su najljepšeg ahlaka. Dakle, taj lijep ahlak. Njega čekaju najveće nagrade na ahiretu. A isto tako on ima svoje plodove na ovome svijetu. Majka vjernika Umu Habiba prilazi Allahovom poslaniku alaihi salatu veselam i pita ga Allahov poslaniće, žena ima muža na ovom svijetu, pa taj muž umre. Pa se ona uda za drugog. Pa na kraju i jedan i drugi muž uđu u džennet. S kim će ona biti? Kome će ona pripasti? Šta odgovara Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam? Kaže, pripašće onom ko je bio ljepšeg ahlaka. A potom kaže, o mu Habibe, lijep ahlak odnese dobro i ovog i budućeg svijeta. Čuli smo već nešto od dobra koje donosi ahlak na budućem svijetu. A i na ovom svijetu mnogo dobra donosi. Koliko bi samo problema nestalo između muža i žene kada bi se jedno prema drugom lijepo i ispravno obhodili. Koliko bi problema među nama nestalo kada bi se mi ispravno i lijepo jedni drugima obhodili. Zbog čega nastaje raskol? Zbog čega se ruše zajednice i džemati? Propadaju mnogi lijepi i korisni i potrebni projekti upravo zbog tog krivog međusobnog obhođenja i zbog krivog ahlaka i morala kojeg mnogi nažalost nisu uspjeli izgraditi. Dakle, mi želimo prije svega da upotpunimo svoj ahlak tražeći time Allahovo lice i želeći time ahiretsku nagradu. Ali isto tako, kad to učinimo, dobit ćemo i ovo svjetsku nagradu, to jest da ćemo biti dragi i voljeni i prihvaćeni od ostalog svijeta. Poslanik, alaihi salatu wasalam, jedne prilike stoji sa grupom ashaba i pored njih prolazi jedna džanaza, prolazi dakle mrtvo tijelo pronešeno da se ide ukopati. Pa su ashabi o tom umrlom kazali fino, pohvalili ga, spomenuli ga po dobru, jer je on takav bio u svom životu. A poslanik na to reče, tako će i biti. Zatim, nemalo nakon toga, bude pronešena druga ženaza. Pa ashabi o njoj kažeše ružno, jer je on takav bio u svom životu. A poslanik opet reče, tako će i biti. Pa onda Omer, radijallahu an, priđe poslaniku i upita ga, Allahu poslaniće, šta znače one tvoje riječi? Tako će i biti. Pa poslanik odgovara, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Onaj prvi, pohvalili ste ga i rekli ste o njemu lijepo i njemu će biti džennet. A onom drugom ste kazali ružno i njemu će biti vatra, njemu će biti džahennem. Dakle, to da budeš prihvaćen od svijeta, da te svijet voli, nije to naš cilj, ali je to lijep znak. Kada se to desi, to je lijep znak i fin pokazatelj da si, ako Bog da, na pravom putu. Čak što više, po nekim učenjacima, dozvoljeno je za konkretnu osobu, za pojedinca, svjedočiti da je od stanovnika dženneta ako to svijet za njega posvjedoči. Ako dakle je prihvaćen kroz svijeta i ako ga, svijet voli. Upravo bazirajući se na ovom, na ovom spomenutom hadisu. Mi ćemo sada Allahovom dozvolom ukazati na niz pravila ponašanja koja ćemo uzeti, izvesti i derivirati iz postupaka i riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu Da bismo ta pravila primijenili u svom ponašanju i nakon toga upotpunili svoj karakter, svoj ahlak i svoj čud i postigli i ovu dunjalučku nagradu da budemo Allahovom dozvolom voljeni i prihvaćeni i omiljeni u našem društvu i kod naših poznanika. Prvo pravilo kaže sa svima se lijepo obhodi, sa svima fino. Prema svakom se ponašaj lijepo, islamski, onako kako te to ova vjera uči. I ne kaži on to ne zaslužuje, on je ovakav i onakav. Ti se ne ophodiš s drugim ljudima prema njima, prema njihovom moralu, nego onako kako tebe tvoja vjera uči. Ti se prema njemu obhodi islamski, a on će za svoju grešku biti pitan. Zašto to kažem? Zato što je Allahu poslanik, alaihi salatu veselam, tako postupao. Amr ibn As, jedne prilike, dolazi Allahovom poslaniku i pita ga. Allahov poslaniće, koga ti najviše voliš? Zbog čega ga to Amr ibn As pita? Zato što vjeruje da poslanik upravo njega najviše voli. Jer poslanik uvijek ga lijepo dočeka, lijepo poselami. Naziva ga njemu najdražim imenom. Kad se pojavi u kakvom skupu, napravi mu mjesto. Pa je ovaj pomislio da to poslanik čini zato što on baš njega najviše voli. Pa ga pita Lavo poslaniće, ko je tebi najdraži? Koga najviše voliš? Pa on govori Ajšu. Amr ibn As opet ne gubi nadu, pa kaže, ma od ljudi je Allaho Pa on kaže, njenog oca, Ebu Bekra. Još se Amr nada, pa pita, pa dobro, nakon njega koga najviše voliš? Kaže, Omera. Pa nakon Omera, Ebu Obejdu ibn Đarraha. Kaže Amr ibn As, nisam više smio ni pitati, bojeći se da me Allahu poslanik uopšte ne spomene. A zašto ga je to pitao? zbog takvog odnosa prema, jeli, prema njemu od strane poslanika, da je on pomislio da mu je upravo on najdraža osoba na svijetu. Zatim drugo pravilo ti kaže da nikog ne podcjenjuješ, da nikog ne izbjegavaš, da svakom daš njegovo pravo, njegovo pravo koje ima u islamu, njegovo pravo koje ima ako ti je rodbina, ako ti je komšija i tako dalje. Da budeš dakle pristupačan i jednostavan u obhođenju sa drugim ljudima. Pogledajmo opet primjere Allahovog poslanika, alaihi salatu Jedan ashab zvao se Zahir el Ešđaj. Taj Zahir nije stanovao u Medini, nego je stanovao van grada i bavio se onako poljoprivredom i stočarstvom. A Allahov poslanik ga jako volio. I on bi poslaniku donosio poklone, nešto od onog što ima tu na selu, od sira, mlijeka i tako dalje, a poslanik bi njemu kao poklon davao nešto od onog što ima u Medini, poput datula i tome slično. Uz to kaže se o ovom čovjeku, ovom ashabu radijallahu an, zahiru, da je bio neizgledan i nezgrapan. Uz nije dakle bio ugledan, nije bio ni poznatog porijekla, ali je između njega i poslanika postajala posebna veza. Poslanik ga posebno volio, kako se spominje u ovom, u rivajetu. Pa jedne prilike dođe taj Zahir u Medinu i ode pravo kući poslanika, alaihi salatu veselam. Međutim, ne nađe ga kod kuće. Pa se Zahir uputi svojim poslom na tržnicu da proda nešto od svoje robe. Zatim dolazi poslanik svojoj kući, alaihi salatu veselam, i biva obavješten da ga je Zahir tražio. on odlazi pravo na suk, na pijacu, na tržnicu, da se sretne jeli, s tim čovjekom kojeg on voli. I kad vidi Zahira kako stoji i prodaje svoju robu, priđe mu s i uhvati ga ovako. I poče vikati Allahov poslanik, ko će kupiti ovog roba? poigrava se s njim, e, ponaša se jeli s njim na jedan, takav jednostavan način. E, Zahir ne zna o čemu se radi, govori pusti me, misli da se neko e, da mu neko želi robu njegovu uzeti. A poslanik viče, ko će kupiti ovog roba? Pa kad je on shvatio da se radi o Allahovom poslaniku, alaihi salatu veselam, onda svojim leđima trlja od njegova prsa, ne bili tako blagoslov i bereket postigao. Pa onda govori Allahom poslaniku, Allahom poslaniće, ti to mene hoćeš da prodaš. Pa ništa ne bi zaradio, viš kakav sam ja. Pa mu poslanik, alaihi salatu govori, ali ti si kod Allaha skupocijen. Kod Allaha si skupocijen i tu imaš vrijednost. Dakle, iako je to jedna obična E, osoba, poslanik alaihi salatu veselam, se s njim ponaša i obhodi na jedan tako pristupačan i jednostavan način. Jedne prilike, jedan od poznatih, poznati ličnosti tog doba, koji se zvao Adi ibn Hatem dolazi u Medinu, dolazi s ciljem da upozna Allahov poslanika alaihi salatu selam, da se s njim susretne i da se raspita o islamu. A prije toga je bio kod Kistra i Kajsera, dakle kod rimskih i kod perzijskih kraljeva i zna kako to izgleda u dvoru i kako se je li ona svita ophodi sa svojim vladarima i kako se ti vladari ponašaju, pa sad dolazi da vidi i da upozna Allahovog poslanika. Poslanik se raduje kad vidje ko je došao u Medinu. Jer Adi je bio poznat, bio je poznat po svojoj plemenitosti i širokogrudnosti. I on hoda zajedno sa Allahovim poslanikom kroz Medinu. Poslanika drži za ruku i u tom jedna žena poče dovikivati. Allahov poslaniće, trebam te. I poslanik, alaih Selam, ostavlja Adija i odlazi kod te žene i sluša njenu potrebu. I ne vraća se od nje sve dok ona nije završila i kazala šta je htjela. Ovaj Adi govori sam sebi. Ovo doista nije moral i čud vladara. Ovo je moral i čud poslanika. Dakle, kroz taj gest Allahovog poslanika prepoznao, prepoznao je da to nije običan moral, da se tako obični vladari ne mogu ponašati. Vidjeli smo kako je poslanik alaihi salatu veselam postupao sa običnim ljudima, kako je postupao sa ženama, pa čak ni djecu nije zapostavljao. Enes ibn Malik je imao mlađeg brata koji se zvao Umeir. I taj Umeir kao dječak imao jednog vrabca, jednu ptičicu s kojom se igrao. Pa bi se poslanik alaihi veselam s njim šalio i kad bi ga sreo pitao ga o Umeir, šta radi Nugeir? Jer ta ptica, e, on joj dao ime, nazvao je Nugeir. Pa bi ga on pitao, o Umeir, šta ti radi Nugeir? Jednog dana ta ptica uginu i Umeir osta tužan. Ali poslanik alaihi veselam mu prilazi i razgovara s njim i ne napušta ga sve dok mu nije ostavio osmijeh na licu. Dakle, obično dijete, poslanik, alaihi salatu wasalam, nalazi vremena i nalazi e, načina e, da s njim, e, razgovara o onom jeli, što, to, što to dijete interesuje i što je na njegovom nivou. Zatim, treće pravilo u opođenju sa ljudima je budi koristan, budi od pomoći. Neka se razlikuje tvoje prisustvo i tvoje odsustvo. Ako ne možeš pomoći materijalno, možeš savjetom, možeš svojim utjecajem, možeš sa lijepom riječi. I to kad radiš i to kad činiš, traži time samo Allahovo lice jer to je jedno od najboljih dijela i jedno od najvećih ibadeta. U jednom hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Omer, oko čijeg seneda i verodostojnosti ima određene polemike, međutim, neki učenjaci ga ocjenjuju dobrim. Navodi se u tome hadisu da je poslanik, alehi salatu veselam, upitan. Koji čovjek je Allahu najdraži? odgovara Allahu poslanik, alejhi salatu veselam, onaj koji je najkorisniji ljudima. I nastavlja poslanik, alejhi salatu i kaže, a najdraže djelo uzvišenom Allahu je da pomogneš bratu muslimanu, da mu unoseš radost u njegovo srce, da otkloniš od njega glad, da otkoniš od njega kakvu nedaću, da podmiriš njegov dug. Zatim dalje nastavlja poslanik, alaihi veselam, i kaže, a da idem sa svojim bratom muslimanom i obavim njegovu kakvu potrebu, draže mi je nego da mjesec dana provedem u itikafu u ovoj džamiji. Ovo dakle nikako nije omalovažavanje ibadeta itikafa. Boravka u džamiji u zadnjoj trećini Ramazana kad se to kad se to praktikuje, nego se ovim riječima želi istaći koliki je sevap i koliko je Allahu drago to djelo kad pomogneš drugom čovjeku. Ta plemenitost i to pomaganje bila je osobina Allahovog poslanika, alaihi veselam, još prije poslanstva. Kada je počela dolaziti objava, kada je poslanik, dakle, u pećini Hira i kada mu je došao Melek Džibrili, kada se postanik prepao ugledavši je li tog, tog meleka, to stvorenje koje prije nikad nije vidio i kada poslanik uplašen dolazi svojoj hatiđi i govori zemmi luni, zemmi luni, pokrijte me, pokrijte me, pa nakon toga kad se sabrao i ispričao hatiđi šta se desilo i o čemu se radi, zbog čega je uplašen, šta ona govori? La vallahi, la ebeda. Nikada te Allah neće poniziti. Zbog čega? Zato što ti paziš svoju rodbinu. Zato što ti samo istinu govoriš. Zato što ti pomažeš potrebnima. Zato što ti ukazuješ počast svojim gostima i zato što staješ uz one koje snađe kakva nedaća. Dakle, to su bile osobine poslanika još prije poslanstva. I interesantno je da su ove iste riječi kazane i prvaku ovog umeta, Ebu Bekru radijallahu an. Kada je pod torturom i pritiskom Kurešija Ebu Bekr odlučio da učini hijđru u Abesiniju, spremio se i izišao iz Meke. Sreće jedan od tadašnjih uglednih ljudi koji se zvao Ibn Davine, a poznavao je Ebu Bekra. Pa on pita Ebu Bekra, gdje ćeš ti? Pa on govori tako, moj narod me izgoni iz Mekije, iz mog rodnog mjesta i ja odlazim tamo gdje mogu Allahu robovati i Allaha obožavati. Pa mu ovaj čovjek govori, o Ebu Bekra čovjek poput tebe ne smije biti prognan, jer ti samo istinu govoriš, ti svoju rodbinu paziš, ti pomažeš potrebe, potrebne, ti ukazuješ počast gostima i nabrajamo sve iste one osobine koje su krasile i Allahovog poslanika, alaihi salatu veselam. Dakle, to je inače osobina plemeniti da koristi drugim ljudima. A ako im već nikako drugčije ne možeš koristiti, nema manje od toga da ih poštediš svog zla i da im nikakvo, da zlo ne nanosiš. Četvrto pravilo kaže posveti ljudima pažnju. Ljudi vole kad im se pažnja posveti. To im daje na znanje da oni tebi znače, da su ti dragi i nakon toga i ti ćeš njima biti drag. Kako se ta pažnja posvećuje? Postoji više načina. Jedan od njih je da slušaš kad ti se obraća i kad ti govori. Kad ti se neko obraća, slušaj ga pristojno. Nije to baš najpodesniji trenutak da čitaš poruku na telefonu. Kad ti neko govori, očekuje od tebe da ga slušaš. Poslanik Aleyhisselatu Veselam bi, kada bi mu se neko obraćao, okrenuo bi njemu svoje tijelo i svoje lice i slušao bi ga i ne bi ga, i ne bi ga prekidao pokazujući time da mu je stalo do tog čovjeka i da želi čuti šta on to ima kod sebe. Meni se jednom dojmilo kad smo otišli u posjetu kod jednog bolesnika, jednog starijeg čovjeka koji je bolovao od neke rijetke bolesti. Pa je on nama počeo pričati o toj svojoj bolesti, kako je ona počela i kako se je razvijela i kako ona sada izgleda, i šta je bilo interesantno u svemu tome? Njegova žena. Dok je on to pričao, ona gleda u njega kao da to nikad nije čula. A ja vjerujem da je tu priču barem stotine puta čula. Znate kako to izgleda kod stari i kad oni nešto dobro zapamte, pa onda oni to svaki dan ponavljaju. Međutim, ova žena iz svog lijepog odnosa prema tom mužu pažljivo sluša. Baš kao da ga prvi put, baš kao da ga prvi put čuje. Sigurno jedan takav ahlak, jedno takvo ponašanje ostavit će lijep trag. Drugi način ukazivanja pažnje je poklon, je darivanje. Poslanik Alej Veselam je puno volio poklanjati. Mi kad smo bili mali, voljeli smo da se nama poklanja, jel tako? Jer to je ono što unosi radost u ta dječja srca. Međutim, kad smo porasli, Poželjeli smo da mi budemo ti koji poklanjamo, jer na takav način osjećamo sreću kad druge usrećimo. Poslanik alaih sallatu puno je poklanjao. Kaže o njemu Enes ibn Malik. Nije se desilo da neko od Allahovog poslanika radi Islama nešto zatraži, pa da mu to odbije, da mu to ne da. Jedne prilike, kaže Enes, jedan čovjek zatražio je stado ovaca koje je ispunjavalo cijelu dolinu između dva brda. Pa mu je postanik, alaihi salatu veselam, dao to cijelo stado. Pa ovaj čovjek odlazi u svoje pleme i govori, o ljudi, prihvatite islam, doista Muhammed udjeljuje, ne boji se oskudice. Postanik, alaihi veselam, njegova praksa bila je da daje poklone, a isto tako i da ih prihvata. Da prihvati poklon, ma kakav bio, i da na njega uzvrati poklonom. Jer ako bi ga odbio, to bi opet rodilo u srcu onog čiji poklon se odbije nešto negativno, pa to poslanik, alaihi salatu veselam, nije želio i govorio je tehadu, tehabu. Poklanjajte jedni drugima, voljet ćete se. Isto tako, od načina davanja pažnje drugima je da primijetimo pozitivnosti koje oni kod sebe imaju. Kad urade nešto dobro, da ih na tome podstaknemo, da ih na tome pohvalimo. Ili kad urade nešto radi drugih ljudi. Čovjek kad nešto radi, kad nešto čini, nekad to čini radi sebe, a nekad čini opet radi drugih ljudi. Ja ako sad govoreći ovako oženim i popijem čašu vode, to sam učinio radi sebe. Ali, kad recimo budem pozvan na svadbu, pa se spremim, obučem najljepšu odjeću, namirišem, izglacam cipele i tako dalje, to sam onda uradio, jeli, da bi me drugi ljudi vidjeli u jednoj, u jednoj takvoj formi i u takvom obliku. Dakle, nekada e, čovjek učini djelo, nije to munafikluk nije to rija, nego jednostavno priroda čovjeka je takva. Pa kada vidiš čovjeka da se spremio na svadbu, da je dao sve od sebe, da izgleda najljepše, pa pohvali ga u tome. Kaže mu, zasjenio si i mladoženju. Ili ako se radi o ženskom svijetu, oni će se još više obradovati tom komplimentu. Kad kažeš supruzi, zasjenila si i samu i samu nevjestu. Ili, na primjer, kad čovjek bude na putovanju, pa se vrati kući, a supruga uredila spavaću sobu. Promijenila raspored namještaja unutar nje. Šta ona očekuje kad se ti pojaviš? Pa očekuje da to primijetiš. Očekuje da je pohvališ zbog toga. Pa ako ti, onako umoran i drimovan, pohrliš ravno u krevet, pa udariš glavom u ormar, jer je sad na novom mjestu, a ne primijetiš njen trud, nisi dobro, nisi dobro postupio. Dakle, e, podstakni ljude i zahvali im na dobro i na pozitivno od svega onog što oni, što oni učine. Zatim, od pravila obhođenja s drugim ljudima je da uvažavaš razlike među ljudima. Da znaš da ljudi nisu svi isti. Da ima onih koji su ozbiljni i drugih koji se vole šaliti. Ima onih koji su škrti i oni drugi koji su plemeniti. Ima onih koji su učeni, ima opet drugi koji su neuki. Prema svakom od njih treba se ponašati na adekvatan način. Pa onaj koji se ne voli šaliti, nemoj s njim zbijati šale. Onaj koji je neuk, nemoj s njim otvarati teme jeli, u kojima će se on izgubiti i tako dalje. Prema svakom čovjeku obhodi se onako kako to njemu priliči. Gdje za ovo imamo primjer u praksi poslanika alaihi salatu Veselamu. Imamo puno primjera, a jedan od najjasniji je u vrijeme Hudejbije, dakle kada je poslanik sa skupinom ashaba od njih 1400 krenuo da obavi umru. Pa su kurešije, koji su tada bili u Meki, odlučili da ispriječe, da im zabrane ulazak u Meku. Poslanik se je odsjeo sa svojim ashabima na samom ulazu u Meku. I Korešije tada šalju svoje izaslanike da pregovaraju sa Allahovim poslanikom. Pa prvo koga šalju je čovjek koji se zvao mikres ibn Hafs. I dolazi on Allahovom poslaniku. Poslanik ga vidi iz daleka i poznaje ga, zna tog čovjeka. Kaže, ovaj čovjek je prevarant. Dolazi da pregovara s poslanikom, međutim, ništa s njim nije sklopio. Nikakav dogovor poslanika, ali i selam, s njim nije prihvatio. Zašto? Zato što zna da je to prevarant. Nakon njega dolazi drugi jedan čovjek koji je bio e, prvak i e, uglednik abesinaca koji je boravio tu u Meki. E, poznato je kod tih abesinaca tog doba bilo da oni jako puno cijene i vole one ljude koji prinose žrtve, koji kolju kurbane tu u Mekanskom haremu. Pa kad je vidio poslanik selam da taj dolazi da pregovara s njim, naređuje ashabima da istaknu te kurbane, te kamile koje su oni poveli da ih prinesu kao žrtve u tom svetom hramu te kamile koje se prinose kao žrtve, one se označe na poseban način. I to je Arapima tog, doba bilo jako poznato. Pa su ashabi poredali te kamile pored puta. Pa kada je ovaj čovjek vidio toliki broj kamila koje su ashabi poveli da ih žrtvuju u svetom hramu, nije ni došao do Allahovog poslanika. Vraća se korešijama i govori im ne možete ovog čovjeka odbiti. Ne možete ga vratiti da obavi umru. Pa taj čovjek vodi toliki i toliki broj kamila koje će žrtovati ovdje. Dakle, znao je način kako tog čovjeka ubijediti bez da s njim, bez da s njim i jednu riječ progovorim. Zatim isto tako pred samo oslobođenje Meke. Poslanik alaih dolazi sa ogromnom, ogromnom vojskom i iznenađuje Mekanlije. Nisu znali za njihov dolazak sve dok nije prispio pred samu Meku. I Ebu Sufjan izlazi tada sa Abbasom radijallahu an, da ispita stanje, da vidi šta to čeka Mekanlije, kakva je to silna vojska došla. I kada je vidio s kolikom vojskom je poslanik alaihi salatu došao, a poslanik je naredio da se nalože vatre i da svako pleme posebno sjedne pored vatre, pa se to dojmilo Ebu Sufjanu, vidjevši taj veliki, broj vojske i tada u njegovo srce polako ulazi islam. Javlja mu se želja da prihvati islam prije nego se desi samo oslobođenje Meke. I dolazi on Allahovom poslaniku, alaihi salatu i izgovara riječi šahadeta. Međutim, Abbas, amidža Allahov poslanika, zna Ebu Sufjana. Pa govori poslaniku, Allahov poslaniće, Ebu Sufjan voli da se ističe, pa daj mu nešto. To je dakle osobina tog čovjeka. Voli da bude istaknut. I Abbas naglašava i ukazuje poslaniku na tu osobinu da bi to poslanik uzeo u obzir i dao mu nešto što će taj njegov novi islam učvrstiti u njegovom srcu. Pa mu poslanik govori, idi i reci svom narodu. Ko uđe u kuću Ebu Sufjana siguran je. Ko zatvori vrata od svoje kuće siguran je. I ko uđe u prostor svetog hrama siguran je. Dakle, ovdje je Ebu Sufjanu dato nešto što će ga izdvojiti od ostali i on to prihvata. Odlazi u Meku i viče, o ljudi, ko uđe u kuću Ebu Sufjana, siguran je. Pa oni govore, ja da ne bio, šta će nama tvoja kuća, vidiš li koliko je nas? Ali on to mora kazati jer je to nešto što njega uzdiže i što njega izdvaja. Pa onda nastavlja i govori i ko vrata od svoje kuće zatvori siguran je i ko uđe u harem isto tako siguran je. Dakle, poslanik alaihi salatu veselam ovdje obhodi se prema različitim ljudima na različite načine. Zatim sljedeće pravilo ti kaže da se strpiš i podneseš greške onih koji prema tebi pogriješe. Zbog čega? Zato što je to bio sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu Zato što je to bila njegova praksa. Naročito ako se radi o onima koji griješe, a ti znaš da oni nisu svjesni, da oni ne znaju. Puno je primjera iz života poslanika, alaihi salatu koji ovo, ovo svjedoče. Jedan od njih je predaja također od NSA, u kojoj ovaj ashab opisuje jednu situaciju i govori kako poslanik a.s. satu jedne prilike hoda sa nekoliko ashaba, a na njemu ogrtač koji ima grub obod i prilazi mu jedan čovjek i povlači ga za taj obod. Kaže Enes radijallahu anhu tako jako ga povukao da se taj obod ocrtao i ostavio trag na njegovom tijelu. I nakon toga drsko govori, o Muhammede, ne kaže Allahu poslaniće, naredi, neka mi se udijeli nešto od Allahovog imetka koji ti je dao. Poslanik, alaihi salatu vidite kakva je situacija, kako drsko postupa ovaj neuki čovjek. Međutim, poslanikova prsa mogu to apsorbovati. Okreće mu se sa osmijehom na licu i naređuje da mu se uistinu udjeli od imetka. Zašto? Jer poslanik, alehi salatu veselam, zna tog čovjeka, da je taj čovjek odrastao u pustinji, daleko od bilo kakve uljudnosti, kulture i tome slično. I zato razumijeva njegovo stanje i prema njemu, prema njemu postupa blagom Drugi primjer, isto tako jednog stanovnika pustinje. Dolazi u mešćid, u džamiju gdje je postanik alaihi salatu veselam i mokri u uglu džamije. Kad to ashabi vidješe, ustaše, iskočiše da mu dadnu lekciju, međutim postanik alaihi salatu veselam kaže stanite, pustite ga, neka obavi svoju potrebu. Nakon toga postanik alaihi salatu veselam mu govori ova džamija nije za to napravljena. Ova džamija napravljena je za namaza. A šta on govori? On diže ruke i govori Allahu smiluj se meni i Muhamedu i nikom više osim nas dvojice. Dakle, to je, to je nivo tog čovjeka i poslanik, Alehi salatu veselam, je prema njemu ispravno postupio. Zatim, sljedeće pravilo mislim da je sedmo ili osmo na redu, kaže ti širi selam, nazivaj selam drugima, ako hoćeš da, im budeš drag, da budeš od drugih voljen. Taj selam, otkud on datira i gdje je njegov početak? Od samog početka ljudske vrste. Kada je uzvišeni Allah stvorio prvog čovjeka, Adema, pa kada je u njega dušu udahnuo, rekao mu je, o Adem, eno tamo skupine meleka, idi i po selami i vidi šta će ti oni kazati. Adem selam odlazi, naziva melecima selam, assalamu alaikum, a oni odgovaraju wa alaikum selam wa rahmetullah. Dodali su wa rahmetullah. Pa mu govori gospodar svjetova o Ademe, to je tvoj pozdrav i tvog potomstva nakon tebe. Dakle, prije svih ovih modernih pozdrava čavo i zdravo i ostalog, postojao je, postao je selam. Kada sretneš čovjeka i dok šutiš, on ne zna šta mu ti misliš, šta mu ti smjeraš. Pa kada mu nazoveš selam, eselamu alaikum, mir neka je tebi. Ta jeza iz njegovih prsta, iz njegovih prsa nestaje i on zna da mu želiš, da mu želiš dobro. Uzvišeni Allah kaže وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا Kada budete kakvim pozdravom pozdravljeni, vi još ljepšim uzvratite još ljepšim. Kako je on tebe pozdravio, ti njega još ljepše dočekaj. Ev ruduha, ili barem takvim kakvim je i on tebe poselamio. Koliko je selam bitan, kazuje nam i ta činjenica da prve riječi poslanika, alaihi salatu veselam, kada je učinio hidru, kada je došao u Medinu, bile su upravo podsticaj na selam. Jedan ashab, Abdullah ibn Selam, tako se i on zove, prenosi ovu predaju i kaže, kada je poslanik stigao u Medinu, ljudi su pohrlili da ga dočekaju i da ga da ga vide. Pa sam i ja pošao s tim ljudima. Kaže, pa kad sam razaznao lice Allahovog poslanika i vidio ko je on, znao sam da to nije lice lažova. I prvo što je kazao, slušajte šta je bilo prvo što je kazao poslanik, alaihi salatu veselam, po svom dolasku u Medinu. Rekao je, ja i nas, efšu selam. O ljudi, nazivajte selam vasilul arham i čuvajte rodbinu. Va at'imu ta'am i udjeljujte hranu. Va sallu bil lejli ve nasu ni'am i klanjajte noću dok svijet spava. Šta će biti nagrada? Tedhulune le džennete bis selam. Ući ćete spokojni u džennet. Koliko je taj selam bitan? Iako je mali i jednostavan govori nam i hadis iz kojeg razumijemo da je u stvari taj selam ključ džennetskih vrata. Hadis bilježi muslima, kaže u njemu Allahu poslanik alaihi salatu veselam, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Pa onda kaže poslanik alaihi salatu veselam, a hoćete li da vam ukažem na nešto što ako primijenite, vi ćete se međusobno voljeti. Jedni drugima nazivajte selam. Zatim sljedeće pravilo, još malo smo priveli kraju. Ja se izvinjavam, neko je zablokirao put ovamo gore, pa ovi prostori što već rade ovdje, što su dežurni, šta ja znam, ne mogu da prođu. I još ljudi koji imaju vama neke svoje obaveze u ovim očionicama. Pa ja mislim da svako treba znati gdje je prilike parkirao, ako je parkirao negdje baš gdje ne može proći, a jeste neko, onda nek izađe pa da ne bi trpili drugi zbog njega. Isto kao što ne bi taj volio da trpi on zbog nekog drugog. Ja se izvinjavam, Ovo pravilo nam kaže da se klonimo osobina munafika. Niko ne voli munafike, niko ne voli licemjere. A koje su njihove osnovne osobine? Koji su osnovni znakovi, pokazatelji nifaka? Ha? Kad govori, laži. Kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. A kad nešto obeća, on to ne ispuni. Dakle, čuvaj se ove tri osobine. Govori samo istinu. To je isto tako bila uočljiva, prepoznatljiva crta i karakteristika Allahovog poslanika, alaihi salatu još prije poslanstva. I potom su ga poznavali njegovi sunarodnjaci. Pa kad je objavljen kuranski ajet i ti opomini svoju najbližu rodbinu Šta radi poslanik? Odlazi na brdašce Safa, uspinje se na njega i poziva kurejšijska plemena, sve poimenice. I oni se iskupljaju. Pa i pita Allaho poslanika. alaihi salatu veselam, kad vam ja sad rekao da je iza ovog brda vojska koja se sprema da vas napadne, da li biste mi vjerovali? Pa oni kažu, biti vjerovali. Mi nikad, ovo smo dakle htjeli naglasiti. Mi nikad od tebe nismo laž čuli. Pa i onda poslanik, govori, e pa ja sam vam poslan od gospodara svjetova da vas bolnom patnjom opomenim. I onda njegov Amidža Ebu Leheb ustaje i govori, teben lek, ali hada Propao neka si, jesi nas zbog toga sakupio. Nije mogao reći, o Muhamede, lažeš ti. Kad svi znaju da on ne laže, nego pokušava na drugi način umanjiti važnost toga zbog čega ih je postanik izgubio, pa kaže, istina zbog ovoga sazbao. Pa je nakon toga objavljena sura koja tebet da ebi lehebiju veteb. Zatim, kad ti se nešto povjeri, nemoj to pronevjeriti, čuvaj taj. Poslanik alaih selam u vjerodostojnom hadisu kaže kada ti čovjek nešto govori, pa ga vidiš kako se on okreće lijevo i desno, to ti je rekao u povjerenju. To je dakle tajna koju trebaš čuvati. Ashabi su na tome odgajali svoju djecu. Kada jedne prilike Enes, sluga Allahov poslanika, Veselam, zakasnio, nije došao svojoj kući u običajno vrijeme, pita ga njegova majka, šta te je zadržalo, Enese, gdje si bio? on kaže, to je tajna Allahovog poslanika. ona kaže, nemoj mi reći. Nemoj otkriti tajnu Allahovog poslanika. Zatim kada nešto obećaš, nemoj lako obećavati. I nemoj obećavati ono što ne možeš ispuniti. Ali kada obećaš, onda to ispunim. Huzeife ibn Jeman odlučuje se na hijđru, napušta Meku i odlazi u Medinu. Međutim, prije nego što je izišao iz Meke, Korejšije ga hvataju i pokušavaju ga spriječiti. Govore mu, ti ćeš otići u Medinu i borit ćeš se sa Muhamedom protiv nas. I on im daje obećanje da se neće boriti protiv njih. I oni ga nakon toga puštaju. Huzeifu i njegovog oca. I dolazi Huzeife u Medinu. Kaže nakon toga, Huzeifa radijallahu anhu. I ništa me nije spriječilo od toga da učestvujem u bedru, osim to moje obećanje. Kad je poslanik alaih veselam skupljao vojsku za bedr, Huzeife kaže, Allahu poslaniće, ja sam dao takvo i takvo obećanje. Pa mu govori, ti ispuni svoje obećanje. Iako su to neprijatelji protiv koji ćemo mi sada ratovati, ti ispuni svoje obećanje, a nas će Allah pomoći. Zatim, zadnje i najbitnije pravilo. Iako je tih pravila puno, međutim, jedno predavanje to nijekom slučaju ne može obuhvatiti. Jer mi govorimo ovdje o moralu, o ahlaku Allahu poslanika, alaih selam, o kojima Aisha kazala, kane hulukuhu el Kur'an. Njegov ahlak, njegov, njegov čud, bio je Kur'an. Dakle, nemoguće je to E, jednim ovakvim vremenskim okvirom obuhvatiti, ali definitivno i ovi išareti i ovi išareti su korisni. Svi ovi, sva ova prethodna pravila neće koristiti, neće dati svoje plodove bez ovog zadnjeg pravila. A to je da tim svojim ponašanjem i obhođenjem prema drugima tražiš Allahovo lice, tražiš Allahovo zadovoljstvo, u hadisu zabilježenom kod muslima navodi se da je poslanik alaihi salatu veselam kazao Kada Allah nekog od svojih robova zavoli, on pozove Džibrila i kaže mu o Džibrilu, ja volim toga i toga, pojmenice ga spomene, pa ga i ti voli. I onda Džibril odlazi i doziva stanovnike nebesa i govori Allah toga i toga voli, pa ga i vi, o stanovnici nebesa, volite. I nakon toga Allah ulije u srca ljudi na zemlji osjećaj ljubavi i naklonosti prema tom čovjeku. Molim uzvišenog Allaha da nas okoristi ovim što smo kazali i čuli, da nas učini od onih koji slijede poslanika, alaihi salatu wasalam, i koji se u njegovo ime druže i u njegovo ime vole. Kulu kavli hada, vestagfirullahe li velekum.